بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فبحث إيمان چیزی که از عقیده سلف بود و همچنین سلف رو تحت استثناء آخرین مبحثی ما داشتیم لكن الان موضوعی ما مطرح کردیم آلبانی آیا زن و آیا موافق با مرجع نبوده خصوصا در مسائل ایمان ما میدونیم که آلبانی جز اولی کسانی که تحقیق کردن متن تحاویه و همچنین شرح ابن عبدالعزیز و جز کسانی که خلاف را بین مرجعی فقها و بین اهل سنت خلاف حقیقی و جوهری میدونن در خلاف خود ابن عبدالعزیز و همچنین ابن تیمیه که خلاف رو سرکش میدونن علامه آلبانی مصرم بر اینکه نوع اختلاف تفسیر ما قبل از اینکه یک عالمی را برش کرد اهل سنت یعنی تذکیه علما با تصور علما موقعشون چی بوده و عالم شناختن خیلی عالم کسی که مرد اتفاق داشت باشه در علم در علمش که حالا هر شخص این عالم فلانه مثلا بعضی فکر میکنن که مثلا ماها طلبه ای که تازه پا رو در وجه علم و در علم گذاشتیم مثلا به ما میگن عالم و فلان فکر میکنن که عالم همین اینجوری کشک کنه یک شخصی به یک شبانه رو دی ده سالی بیست سالی عمرش سفر کرد به درجه عالمی میرسه نخیر عالم عمر میخواد تذکیه میخواد اطراف علم میخواد و رسوخ و تعلیف و وعظ و ارشاد چیزهایی که از علمش سقوط بشه و مردم اثبات رسید باشه این واقعا علم و اشتهاد داشته که و شناخته شده بوده از لحاظ علمی و از داد معنوی خب حالا برمیگردیم به اصل آلبانی و تذکیه علما آلبانی و تذکیه علما اولین چیزی که من درباره آلبانی نقل میکنم از علامه ابن عثیمین از علامه محمد بن محمد الصالح صالح العثيمين یا ابن ابن العثيمين معروفا بابن ابن العثيمين یک از علمای صاحب كتاب الشرح الممتع و فتح زلزلات امام شرح المنام از مهمترین کتاب ها الممتع بهترین کتاب هایی که دلالت بر فقه این علامه بزرگ محمد صالح العثیمین به شهادت تمامی علما در عربستان به شهادت تمامی علما و تمامی دعا در اسلام رأس كانت رأسه قال بعد بعد من القاسم فكينية فقيه عسل فقيه عسل علم ابن عثيمين رحمه الله وسلم وتحت الناس شنين يبيع در نفس در نفس قولش وقتی که سوال میشه درباره آلبانی آیا آلبانی بري هست چنین میگه اقول كما قال الاول اقل عليك لا ابا لابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا ای کسی ببین با یک لفظ لا ابی یعنی یک لفظ سرزنش شروع میکنه اصلا یعنی جرح نکنید این همه این همه در امت نیستید ولی کسی نگید خصوصا از تردنش علما علمایی که اون ثغرات اون جاهایی که نقص و کوتاهی بوده در امت اون اون کوتاهی ها و اون نقص ها رو جبران کردن رفتنش یا اگر نمیتونید حداقل جای اونها رو پر بکنید اون جایی که اونها خالی میداشتن پر بکنید آیا میتونید حال این همه کتاب رو تحقیق تحقیق میکنید شما چیکار کردید این درباره حال صحبت این حرف میخواد بزنه علامه ابن الألباني نفس كلامش رحمه الله عالم تذكير عالم محدث عالم محدث خود علامه ابن بکنش، نه نمیگه محدث کسی جرأت نمیکنه که من محدثم محدث بودن خیلی شرط سلوک سنگین داره خیلی شرط سلوک سنگین داره که انسان به درجه تحقیل داره که اجازه داشته باشه حدیثی باید یا بالاخره مباحث جرح و تعدیل و علم و اثبات و علم مصطلح و اینا رو بالاخره خونده باشه اتقان کرده باشد به حد اتقان باشد که بدون نظر و استدلال داشته باشد در درباره اسناد و متن عالم و محدد فقیهون عالم محدد فقیه و ان كان محدثا اقوى منه فقیها بله از لحاظ حدیثی قوی تر از چون کارش بررسی اسناد کار است بعضی ها متاسفانه که مریضن خدا قلب رو از مریضی ها پاک کنه بعضی ها که مریضن در نگاه فقیق فقیر سبحان الله آیا و بعد نسبت میدن به علامه ابن گفته بله گفته از لحاظ حدیثی خیلی کرده آیا شخصی آقلانه و مسلمانه میتونه بگه از این جمله اینچنین استنباط میشه که آلبانی فقیق نبوده از این اینچنین جمله اینچنین استنباط میشه از لحاظ حدیثی قویتر از لحاظ فقهی یعنی فقیه نیست یا اینکه در جایی مدرستشون بیشتر بوده قبیتره و اونجا هم اون قسمتی که مثل اون کار نکرده از اون یکی کم کرد ولی که که استنباطش اصلا فقه نداشته فقیه نبوده میاد از این جمله استنباط ظلم در حق این عالم ربانی که این عالم این چی گواه میده میگه دنبال کفش ولا اعلم له كلاما يدل على الارجاء ابدا ولا اعلم له كلام يدل على الارجاء ابدا و هیچ حرفی از ایشان نمیدانم که نسبت داشته باشه به ارجاع هیچ کلامی ابدا مطلقا ای مریضان شما که دیدید علامه آلبانی مرجعیه شما دامت رجاع کردیم شما عقلی اهل سنت رو بهتر کتاب بعد هم دیگر افتخار بکنم ما شیخ ابن ما پیش ابن عثیمین سر سر چی کنید کسی که احترام به حرف عالمش هم قائل نیست به حرف یک عالم نمیفهمه که هم بدم بعد هم افتخار بعد دنبالی هست لیکن الذین یکون أن يكفروا الناس یقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة فهو من باب التلقین به القاب سو میگه آنهایی که میخوان مردم را تکفیر بکنند اینها هستند که درباره آلمانی میگن مرجعی اینم از باب لقب دادن به بد یک شخص را با لقب بد ولا تنابذوا بالالقاب لقب هم دیگر ندید گفتن لقب بعد مرجعه که حالا بیام اونا دیگر طبق اون چیزایی گفتی مرجعه چه خواصی داشتن و اهل سنت چگونه با آنها مخالفت کردن آیا آلبانی مرجعه هست خواهیم علمی شو خواهیم گفت حتی این را تذکیه عالم ما بدیم ببینیم که این آل علما چگونه همدیگه باشن اونهایی که میخواهند تکفیر بکنن بله میخواهند تکفیر میخوان تکفیر بکنن چون مذهبشون بر اینه که سارت سلا کافر حنبلی مخالفی مخالفینشون همه از جمهور ائمه مرجعی هست کی گفته الله و بالله و والله کدام یک از علما گفته که امام شافعی و امام مالک و امام ابو حنیفه چون تارک الصلاة از باب کسالت تکبیر نکردن مرجعیه یک کولویر از یه ابن قیم هر کی باشه کدوم یک از علما بودن آیا آلبانی چون تارک الصلاة از باب کسل از باب کسالت از باب تنبلی تکفیر نکردن آلبانی مرجعیه انسان نصاب داشته ان شاء الله ادله خواهیم عدله هر دو طریق میگه و انا اشهد وأنا أشهد للشيخ الألباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد معتقد وحسن المقصد ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بيجمعش شهد في بل استقامة في منهج أهل السنة فسلامة المعتقد بحسن قصد جماليته لكن حرکت اشتباه میکنه هر حرکت اشتباه میکنه چون هیچ کس بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینم جزی از سخنرانی علامه ابن عثیمین که در مرکز دعوت دعوت و ارشاد حکومت قطر در تاریخ هفت پنج دو هزار میلادی هفت پنج دو هزار میلادی همچنین در جای دیگر چنین من رمى الشيخ الألباني بالإرجاع فقد أخطأ إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاع کسی که بگه آلبانی مرجیه یا ارجاع رو نفهمیده یا آلبانی الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها إمام في الحديث لا نعلم أحد يباريه في عصرنا شخص أهل سنته مدافع سنت نبوی کسی نمیدانیم که در این عصر هم مستوا و هم رتبهش باشه هم مستواش هم قدش در علم در علم شرعی کسی رو لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد بل ما این مشاهده کردیم در عربستان وقتی که در ریاض بودیم بغض آلبانی دارن چون آلبانی عرب نبوده آلبانی از عربستان نبوده فقط فکر کردن که هر چی عالم هست در همین عربستان هیچ جای دنیا دیگه عالم نیست دورات علمی می رفتید کتابای مثل آلبانی پخش کرده آلبانی مرجی آلبانی مرجی کی گفته عبدالله سعد ملیباری سلمان العوده سفر الحوالی دانش آموزان کی دانش آموزان محمد خود برادر سید خود هر دو تکفیر همه کتاباشون بخورید تکفیر حکام تکفیر مجتمعات حتی مردم هم تکفیر کرد نگه فقط حکام ها این اگر در دنیا اینا تکفیری نباشن لا نعلم احدا يباريه في عصرنا لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبي حقد حقد حسن تا جایی که بعد از اینها سوال میشه که آلبانی در فلان مسئله چی گفته؟ یعنی که مواظب باشید از افکاری که از بیرون داخل کشور میشه یعنی چی از بزرگان زشت یعنی از بزرگان ببخشید ببخشید علمامون بله حرمت خودشون دارن تا وقتی که حرمت علمای دیگر رو حفظ کنن لیکن اگر عالمی در حق عالم دیگر این چنین اشتباهی بکنه که مواظب باشید از هایی که از بیرون میاد و زمت و میکنه به علامه آلبانی یعنی چی چی میخوای بگی آلبانی اهل سجود اهل سنت نبوده آلبانی منحرف بوده راجیه شخص میدونه برای چی مذهب حنبلی آلبانی میاد حنبلی ها رو نه در خیلی آلبانی متعدد مذهب خاص آلبانی جز اهل حدیثه جز اهل سنت حقیقی اذا رأى قبول الشخص ذهب یلمزه بشيء اشخاص چنین وقتی یک شخص خداوند قبولی نوشت آلبانی در تمام دنیا آلبانی نه تلویزیون روزی اومدن ازش سوال بکنن فتوا بگیرن رادیویی بدن هیچ نه سرمایه هم داشت که بیاد کتاباشو پخش بکنه نه کتاباشو پخش کرد نه دولتی پشترش بود اخلاص خداوند اگر اخلاص در بندش بگیره علمشو پخش میکنه بله خداوند میخواد علمشو دینشو اسلامشو حفظ کنه به خاطر همینی که رسول الله میفرما هر قلبی مجددی هست به خاطر همینی که امام ابن نباز و عزیز ابن نباز میفرمایند میان که اگر قرار باشه در قلبی مجدد باشه این مجددی قلبمون دیو اینو تشریح کردن چقدر ما از از اون تحسسمون از اون عصبیت بودیم تا ده سال قبل تا 20 سال قبل قبل از این کتاب از آلمانی به اینجا برسه کسی اسم حدیث نمی برد بخا... کسی صحیح بخاری مستقلا نمی ده حالا بعد از اینکه آلمانی اومد علم رجال رو احیا کرد علم تدین سنه رو احیا کرد علم جرح و تعدیل علم تخریج علم نمیدونم فلان از این علومی که اصلا خبری از بعد از ابن حجر شیخمون رحم شیخ شیخمون حفظه الله عبد المحسن عباد متحدث المدینه یکی از بزرگترین علمای عصر امروز سوال شد من با خودم شنیدم در کلاس سوال شد از آلبانی گفت که ای امت اسلام بدانید که ما در علم حدیث نبوی به دو شخص هستیم ابن حجر در قرن نهم و آلبانی در قرن پنزدهم ما مدیونی که دو وسیله بودن همانطور که بخاری وسیله بود برای حفظ حدیث صحیح و مسلم و دیگر ائمه بخاری هم در این در این عصر وسیله بود برای نشر احادیث صحیح و ترک علنية أرشميد إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمسه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمسون المتصدق المكثر من الصدقة والمتصدق الفقير میان اونهایی که بالاخره صدقه میدن حسبشون چطور بیشتر صدقه میده میان دم دم کنن تعنه میزنن الرجل رحمه الله مخلص الباني الرجل أعرفه من كتبه وأعرفه من مجالسته أحيانا وكتب خوندنش ببانش أفسن بأو نسمش سلفي العقيدة سليم المنهج لكن بعض الناس يريد أن يكسر عباد الله لكن بعض الناس يريد أن يكسر عباد الله بعد ما يكون يخاف بعد اونها پیانهای اهل بالبانی میدنن میخوان مردم تکیه بکنن بما لم یکفرهم الله به اون چیزی که خدا من براتش تکفیرش نکردن ثم یدعی ان من خالفه فی هذا التکفیر فهو مرجعی گفتم چون آلبانی تا را تکفیر نمیکنه مرجعیه كذبا وزورا وبهتانا لذلك لا تسمع لهذا القول من اي انسان صدق از هر کسی این شنیدید قبول نکنید اینم جز مکالمات تلفنی شیخ شماره چهار اصدار مجالس خدا جزائر تاریخ دوازده شیش دوزار دوازده شیش دوزار نمیدونم بعد از این کلام این کلام متین بعد از این تذکیه از این عالم بزرگوار چک نکنم دیگه جایی در شک یا شکی باقی کنه که شخصی بیاد دیگه بر حرف و بر تذکیه این عالم ربانی بخواد حرف بزنه و خودش رو داناتر از این عالم مسئله نماز چیست حالا قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم حالا بحث ادله آلبانی فکر میکنن قبل از این به بحث نماز بپردازیم خلاصه بحث جا و مرجعه و و خواهم ما اقوال مرجعه رو در پنج طور خلاصه کردیم قول اول مرجعه فقها ایمان تصدیق به قلب و قول به زبان ایمان تصدیق به قلب و قول به زبان درسته قلب و زبان عمل جوارح نقشی نداره ایمان ثابت کم و زیاد نمیشه بخاطر همین که علامه ابن تیمیه علامه ابن تیمیه در فتاوا جلد 7 صفحه 194 194 چنین میگه لكنهم یعنی یعنی مرجعه الفقهاء إذا لم يدخل أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهل دیگه حالا در بحث تصدیق قلبی میگه که اگر اعمال قلوب را قبول نمی داشتن فرقی با جهمیه نمی کردن همون مثل جهمیه بودن کسی که بگه فقط ایمان فقط قول به زبانه تصدیق قلب لازم است و ان دخلوها في الايمان لازمهم دخول الاعمال الجوارح ايضا فانها لازمه لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله میگه که اگر قبول بکنن تصدیق قلبی شن و باید اعمال جوارح قبول بکنن چرا چون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم میفرماید در جسد مضغه و تکه گوشتی که اگر راست بشه دیگر اعضا راست میشن و این قول مرار و تکرار در سلسله صحیحه و در صفت صلات النبی صلی الله علیه و و در در دیگر کتاب های آلبانی مشاهده میشه این قول ابن تیمیه و این رد بر مرجعه که اعمال ظاهر اعمال ببخشید اعمال ظاهر درست نمیشه مگر اینکه باطن انسان درست بشه و تا ظاهر درست نمیشه نشه باطن درست نمیشه و باطن درست نشه ظاهر هم نخواهد شد حالا تفصیل این خودم بازم خواهم لیکن نقطه فرق البانی رحمه الله ببین وقتی که بحث نماز میشه لا تصون لا تصون او لا يخلفن الله بين قلوب تفاوت درست میکنه که یا بین قلبات تفرقه میاندازه خداوند میگه که چون ظاهر خراب شد باطن هم خراب میشه خراب میشه لازم همانطور که لازمه است این حدیث لازمه صالح بودن قلب درست بودن قلب درست بودن جوارحه درست بودن جوارح هم لازمه درست بودن قلبه برخلاف مرجعه که اعمال ظاهر با یعنی هیچ نقشی در تاثیر ایمان نمیدن بهش یعنی ایمان نه کم میشه نه زیاد اما تصدیق را گفتم خواهم این مرجعه فقها و هر آلمانی با جهمیه گفتن ایمان فقط شناخت فقط شناخت مطلق شناخت معرفت عرفان که گفتیم کفرشو دعاتشون از انزل خود توشه و غیره که کفرشون سریحه و کسی هم در کفر شد من کلابیه و اشاعره که ما گفتیم که ایمان در ها تصدیق به قلب هرچند که در بعض جاها معرفت و شناخت رو میارن لیکن اینها وقتی که بحث تحقیق قلبی را میارن اعمال قلوب را بهش قائل هستن و قبولش دارن برخلاف جهمیه کرامیه هم اتباع سعید مکرر کرام که ایمان فقط گفتن به زبانه که در نزد اینها منافقین مؤمنن ماتریدیه گفتن که ایمان تشکیق به قلب و زبان دلیل و گواهی بر این الله خلاصه پنج حالا ببینیم اهل سنت چه مخالفتی دارند؟ کل مباحثی که الان ما خوندیم در الان در دومین جلسه کل مباحثی که خوندیم دیدیم که اهل سنت میگن ایمان کم و زیاد میشه نمیشه ایمان کم و زیاد میشه مرجعه گفتن ایمان کم و زیاد نمیشه آلبانی کجا گفت در چه کتابی گفت ایمان کم و زیاد نمیشه گفته بلکه همیشه در همه کتاباش میگیم که بحث کم بودن یاد یادتن ایمان میکنه چرا میاد سلسله صحیح میکنه سلسله اکثر مطالبش بحث اخلاق و ادبه که ایمان رو دیم و کتاب موضوعات رو نوشته کارت قرمز بشته با جند قرمزش بخاطر چی بخاطر که ایمان رو کم میکنه ایمان رو ضعیف میکنه ایمان رو منحرف میکنه نگاه بکنیم گفته امام احمد رحمه الله که امام خلال در سنتش کتاب از سنت جلد دوم صفحه 501 روایت از امام احمد میگه سوال میشه انه سئل عن من قال الايمان يزيد وينقص سوال میشه درباره شخصی که میگه که ایمان کم و زیاد میشه آیا مرجعی هست چنین میگه احمد هذا بريء من الارجاء صاحب مذهب ابن شما حنبلی هستید ای سفر حوالی ای سلمان عوده ای بی دیگه عبدالله سعد ای میلی باری ای حاتم شریف امامتون صاحب مذهب ما نگفتی صاحب امام امامت صاحب مذهب میگه چی میگه سوال میشه کسی که میگه ایمان کم و زیاد میشه مرجعیه میگه نه خیر بلکه چی بری من الارجاع شخص بری هست این نقطه مفارقت اول دوما اهل سنت قبول دارن که استثناء در ایمان میشه جایز میشه لیکن مرجعه مرجعه استثناء را در ایمان مطلقا قبول ندارن و میگن حرامه ایمان یک هست اگر یک دیگه شد آیا آلبانی به چنین حرف قبول این حرف را قبول میکنه خیر بلکه آلبانی استثناء را در حالات جایز میکنه همونطور طبق تفصیلی که ما پس تا اینجا فرقی دیدید بین اهل سنت و آلبانی یا همون حرفی که اهل سنت زدن آلبانی زده همون حرف به حجره و حجره هیچ یک حرف هم یک شکلی هم عوض نشد سوم اهل سنت نقطه مفارقتشون با اهل بدعت از مرجعش نیست کفر با اعمال جوارح رخ میده با اعمال جوارح رخ میده سبحان الله بخونید سلسله خیلی جاها میگه نه یک جا نه دو جا میبینید که آلبانی سوال میده از شخص در نوارهاش سوال میشن شخصی که قرآن رو پرد مؤمن هست یا نه میگه نه کافر به اجماع کافره شکی در کفرش نیست آیا این تکفیر بر حسب عمل جواره هست هست همچنین شخصی که در وقت نماز شخصی که زیر شمشیر گذاشته به نماز نخوند میگه نمیکنم بازم حکم کفرش میده و ارث و میراث ازش پس آلبانی قائل به تکفیر با اعمال جمهور حد یعنی هست چون ایمان کم زیاد و ایمانم با اعمالم از و میرود ولی مرجعه گفتن اعمال گناه هست هیچ تأثیر در ایمان نداره فقط تا وقتی که استحلال نشده تا وقتی که سخت ما ندونیم که استحلال کردن اون حرام تا وقتی که ندونیم تکفیرش نمیکنیم قرآن فرض میکنه به خدا برای تکفیرش بده تکفیرش نمیکنیم ما میگیم کافر قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان کفر بعد از ایمان صحابه که چیز مثل کارهایی که بالاخره جهمیه کردن و گفتن انجام ندادن چی گفتن اون نه که تازه مسلمان مسلمان چه چه خیلی بزرگ حالا میاد در بحث نماز استهزاء من کار به شرق من غنیمت گرفتن دارم میخورن نه تعتذرو که عوض نیارید از بعد ایمان استهزا به دینه آلبانی غیر از این میگه که استهزاء به دین مسخره به دین اهانت به دین غیر از این میگه که اینا کفره اینم نقطه مفارقت سوم علامه آلبانی با مرجعه چطور مرجعه قبول میکنن که آلبانی میدرست باشه چهارم آلبانی میگه گناه ایمان را کم میکنه گناه ایمان را کم میکنه مرجعه مرجعه چی گفتن ایمان کم میشه یا گفتن ایمان ثابت ایمان ثابت و آلبانی میگه ایمان قول و عمله اهل سنت غیر از گفتن کدوم یک از این مرجعی که ما گفتیم گفتن ایمان قول و عمل؟ نماز چیه الان ما بریم در بحث خود نماز این نماز چیه که اینها اینقدر بزرگش کردن مقدمه ای که علامه آلبانی شروع میکنه اول از بحث عظمت نماز و اینکه این نماز سبب میشه جهنمی بشه مرجع قائل بین که انسان با یک هر یک عملی با ترک نماز یا گناه انجام دادن گناه انسان جهنمی میشه مرجع قبول نداره و نمیپذیرن این چیزی فکری لیکن آلبانی میاد کتاب را چی فخلف من بعد من خلف أضاع الصلاه والتعب واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وقوله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون وقول وقول جل شأن وقال جل شأنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر ذلك آيات آيات الكريمات تقرع الآذان وتصك الأسماء وقد جاء الحديث عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها عن عظيم الضم عظيم الذنب الذي يتلبس به ترك الصلاة أو المتهاون بها أو المتخاذل عنها فقال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم على أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله قلت وإذا أهل القرآنية والنبوية اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة قال الإمام البغوي اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروض عمدا ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين تأخرت فلم يرزكي هنا ذکر میکنه کسی إنكار جهد بکنه نماز و كدوم کدوم از اسلام نماز زكاة حج إنكار بکنه فرضیتش كافر إنكار بکنه لكن موضوع اختلاف کجاست موضوع اختلاف در چی تهاون در سهلنگاری و در تنبلی یک شخص گاهی نماز بکنه و گاهی نماز نکنه آلبانی این کتاب به خاطر این نوشتن به خاطر اینکه اون شخص گناهکار یک داشته باشه که روزی وارد بهش خواهد که میتونه جز اونهایی باشه که نجات پیدا بکنن من حالا ادله ای که را در ادله میاره مناقشات اینا رو من به طور خلاصه میارم گفتشو چنین شروع میکنه با قول امام احمد ابن حنبل قال الامام المبجل احمد بن حنبل في وصيته النافعه لتلميذه الامام الحافظ مسدد بن مسرحد ولا يخرج الرجل رجلا من الاسلام شيء الا الشرك بالله العظيم او يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها شخص از اسلام قرد نمیشه مقر شر يرد فرائض قضبات فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئته إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كثير که از ما بس هم و تنبلی درکش بکنه در ان شاء عذبه وإن شاء شاء عفا عنه تريش أي قرآن إن الله لا يصر أن يشرك به ويصر ما دون ذلك لمن يشاء اینم روایت تحمل بجري لكن سفر حوالي با جهالاتش مسر بر قول امامش سید خود که چه سالگی میگه من وارد اسلام شدم در هواپیما چه سالگی و تا سالگی سحر و تعدیل نوشتم میاد کتابش ظاهرت الارجاع رو از اول تا آخرش سید قال الامام سید قال از اول تا آخرش میاد استدلال میکنه به قول سید خود بله آلبانی مرجعیه چون تارک سرا را از به کسل تکفیر پس یا این قول امام احمد یا اونجا در روایتی احمد هم مرجعی چرا قول امام احمد رو در کتابش چرا چشماشون از این روایات پوشیده شده انصاف دوم محمد به چه کار میکنید مجدد دولت عرب مجدد قرن دوازده در دوره الثانیه جلد اول حالا اون روایت قبلی احمد برمیگردید طبقات الحنابله جلد اول سفید 3 طبقات الحنابله جلد اول امام محمد بن عبد الوهاب التميم در کتاب الدرر الثانیه جلد اول صفحه 70 سوال میشه انسان با چه چیزی کافر میشه و جنگ جایز با آنها میگه امام احمد حنبل أركان الإسلام خمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قلنا وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها دیگه ارکان پنجگانه اسلام اول شهادتین تا چهار تا ارکان امروز اگر اقرار بکنه و ترس بکنه از باب تنبلی ما هرچند که با جنگی، جنگیم دیگه تکفیرش نمیکنیم والعلماء العلماء في کفر تارک الصلاة في کفر تارک لها كسرا غیر جنوب و ولا نكفر الا ما أجمع عليه العلماء كلهم هو ما هم تكفير من مجال باشه هذا كده خب بیار، سفر حوالی بيار اینم بیار در کتاب محمد و هفت بيار باید بشه سوم میاد استدلال میکنه در تفسیر صلی الله استدلال میکنه ماشاءالله چقدر دیرک هست استدلال میکنم این آیه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين توبه آیه 11 میگه خداوند شرط گذاشته در عقوبت بین ما و بین مشتکین نماز خوندن که اگر نخوند مؤمن نیست و برادر ای سفر حوالی به این آیه استدلال کرد کسی زکات نداد یک سال زکات مالش نداد تهاون حب مال تکفیرش میکنی یا نمیکنی اگر گفتی تکفیرش میکنم مبتدعی حرفی زدی هیچ از علما را فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکات فاخوانكم في الدين چرا فرق میگذاری بین نماز و بین زکات دلیل چیه همان حرفی که درباره زکات قائل میشی درباره نماز هم بزن چرا نمیزنی تو مبتدع میشی چون کسی نگفت روایت از تکفیری میشه لیکن خداوند چیز دیگه میخواد برسه خداوند چیز دیگه میخواد دیگه اهل سنت از آیه چیزی دیگری رو فهمیدن امام سعطیه میگه که تابو رجعو عن حالهم و توبت منهم تتضمن الایمان میگه تابو یعنی برگشتن به حالت اول اونهایی که مرتد شدن دیگه نماز و زکات و اینا رو همه فل کردن اینها اگر برگردیدن دوباره به حالت اولشون شروع کردن به نماز خوندن برادرتون شروع کردن به زکات دادن برادرت حق ندارید با آنها به جنگ کرد لیکن اگر انکار کردن حالا نوع انکار فرق میکنه جحود انکار کلی فرضیتش بحث تخاونه اشخاصی که ابوبکر رضی الله عنه باشن خورده اشخاصی استحلال کرد اصلا زکات درستی تو نمیدی و فلانه و اشخاص از باب چی؟ از باب حرص و جوش برای مال شهوت تکفیرش کرد غنیمت گرفت ازشون از اونها برده بود گرفت شما که حق میدید انصافم بیاد إمام التبري يقول جل شانه فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرت أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها وآتوا الزكاة المكتوبة أهلها فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به وهو الإسلام. واضح؟ اگر المشركين مشرکین برگشتن اگر اومدن وارد اسلام شدن نماز خوندن زکات دادن شرع, شرع را قبول کردن بحث قبولیه قبول کردن برادر قبول نکردن دشمن خدا و دشمن اسلام بشن پس بحث قبولیه یا بحث رو کرد این آیه یکی از ادله اصلیشون در تکفیر داره نواقض ایمان یک از این تکفیری ظاهرت الاعجاز گفتم سفر حوالی، و دیگر کتاب را عبدالله سعد مریباری و نمیدونم حاتم سری همه اینها که در این خندق خوارج قرار حالا نمیگم خارجی هن لیکن وجه تشابهشون همون که ابن عزیز میگفت یریدون ان یکفروا الناس خان مردم رو تکفیر کنن بخورید قسم میخورم به خدا انصافا اگر من دروغ بگم خود کتاب معارف طریق را بخونید تکفیر فی دارید معارف طریق اسلام مسلمان دیده هر چی زمینه هر مسلمان تکفیر چهارم حدیث حدیث ابن نیمان دیگه در رد اونها دیگه فکر نکنم دیگه حالا این حدیث حدیثی که خواهد اومد احادیث بعدی خیلی از مسائل مهمی در ایش اللي من در بحث بحثا طارق الطلاق بحث ایمان ولی که حالا میبینیم این ادله ای که آلبانی استدلال میکنه حق داره در عدم تکفیر طارق الطلاق با کثرت در تهاون یا نه حق داره نداره من این میخوام بگم حذیفه بن یمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله نحن في رواية حاكم تصحیح میکنه ذهبی هم موافقه هم همچنین ابن حجر هم همچنین تصحیح میکنه حالا ببینید نگاه بکنید حقیق اینه سفر حوالی در کتاب زهره ارجاع جلد دوم صفحه 758 میشه میگه میگه آل میگه اینجا حدیث را تحریف کرده میگه حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاه ولا صلاه اضافی آلبانی هست اضافی آلبانی آلبانی میخواد تارکین را استثناء بکنه یا بخواد ضمن تارکین روزه و فلان قرار بده میگه ولا صلاه آلبانی اضافی کرده بدبخت این نهت روایت نهت روایت ابن ماجه آدم یعنی آدم احمق نباشه که ندونه حدیث تحلیل کنه حمقا نمیدونم اسمش چی بذارم یعنی انسان تهمت بزنه بحثان بزنه به یک شخص با جهل و جهالت کسی که سنن ابن ماجه نمیشناسه نمیتونی برنگردی این آلبانی حدیث از کجا آورده خب تحریف بزنه گفته این که حدیث از کجا رواه ابن ماجه حدیث شماره 4049 حاکم چهارم جلد 4 صفحه افتاد خب برو بر بگرد نه آلبانی از کی به خودش اضافه کرده خیلی فایده بزرگی داره این حدیث چیزی که استنباط میکنه ازش از خودش هم یمان حالا مناقشه هست بین خودش شاگردش واضح اسلام از بین میره یا که اسلام کمرنگ میشه تا جایی که مردم نه روزه میدونن چیه نه نماز میدونن چیه نه حج میدونن چیه نه صدقه میدونن چیه و تا جایی قرآن از میان مردم برداشته میشه و آیه در زمین باقی نمیمونه تا اینکه عده از مردم تبقى طوائف من الناس عده از مردم باقی میمونن الشیخ کبیر، و العجوز زن و مرد پیر باقی میمونن و میگن میگن ادرکنا آباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله ما پدرانمون را به این کلمه لا اله راه را دیدیم فنحن نقولها ما هم ازش سوال میکنیم واسه شده به بدنشون میخوره نحن الله حالا میاد چی میگه بچه پاسخ میده خدایه با لا اله الا الله نه نماز خوندن نه روزه گرفتن هیچی نمیدونن فقط میدونن لا اله قرآن هم نیست قرآن هم برداشت فقط میگن لا اله الا الله آیا آلمانی حق داره این انتظار کن یا نه پنجم عدله ان الله لا یسر یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک خداوند نمیبخشه این که میبخشه شخصی میاد سوال میکنه یک بین رجل و بین الصلاة بین بین رجل و شرط ترك الصلاة فمن فقط فقد كفر میاد دیگه سلالات میکنه گفته علام ابن قیم طلبا این کفر کفر عملیه کفر کفر عملی میاد در بحث انواع کفر خواهد اومد لیکن بحث در اینجا بحث در اینجا که آیا این احادیث دلیل بر اینه که کسی که نماز را از ولی رها کرد یک بار دو بار سه بار کافره از اسلام خارج ارث و میراث نمیشه محرومه بحث اینجا و بعدم استدلال میکنن از قول اون صحاب اون قول تابعی که میگه اصحاب چیزی را کفر نمیدونستن مگر ترک نماز اولا این شخص تابعی با چند نفر میاد یعنی همین تحلیل این حرفا میاد با چند نفر از صحابه ملاقات کرده این شخصی که این از تابعین که میاد روایت میکنه با پنج نفر از صحابه ملاقات کرده چطور میگه که اصحاب رو کف نمیدونستن مگر مگر نماز غیر از این بالفرض صحت همه این اصحاب رو کف نمیدونستن مگر نماز چرا کفری خیلی از چیزها رسول الله گفته من حلف به غیر الله فقط کفر فقط کفر خب بگی کسی قسم به غیر خدا قول کافره بگی چرا نمیگی نه میگی کفر کفر عملی و کفر عملی انسان چیه جز کفر از داره نمیشه چرا در قسم به غیر خدا چرا در باب نماز نمی حالا دیگر مسائل رو نمیدونم ادامه بدم یا آخرین حدیثی که من امروز میگم در وجه استدلال میشه که نماز فقط رفوت مصدقانه نبقى روى الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص إذا خلص إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفس يده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار دیگه وقتی که مؤمنان رها پیدا میکنن از جهنم این قسم میخورم اون کسی جانم در دست بود مجادله شما با یک از برادران خودتون در حق دنیا شدیدتر از مجادله بندگان مؤمنی که اجازه پیدا کردن با خداوند نیست این در دنیا دو شخص با هم مجادله بکنن هیچ وقت به پای اون شخصی که در جلو به خدا ایستاده میخواد برادرتون نجات نمیرسه قال یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار میگه برادران ما بودن نماز میخوندن روزه میگرفتن حج میرفتن جهاد میکردن وارد جهنمشون کردی قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم برید اخراجشون بکنید خارجة مديرة شركة جهنم فيأتونهم فيعرفونهم بالصور لا تأكل النار صورا لم تغش الوجه فمنهم من أخذته النار إلى أن صفى قمیان صورتشون سوزانده النشد منهارا اونها را ومنهم من اخذته الى كعبه بعد هاشون آتش تا فاق پاشون بعضی تا منها بشرا كثيرا تعداد بسیاری از بشر رو خارج فیقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا هایی که در سفری خارج کرد قال ثم يعود فيتكلمون فيقول اخرج من كان في قلبه مثقال دینار من الايمان بازم میان از خدا میخوان که بازم عده دیگری رو خارج کنن بعد خداوند در طول میگه که اونهایی که یک مثقالی در ری کوچیک از ایمان در قلبشون بود نجات بدید بیرونشون بیارید فيخرج فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها احدا مما امرتنا کسانی که كساني كنوا دستور دي كسي باقی نمونده اونهایی که گفتی بیرون آوردید ثم یقول ارجعوا فمن كان في خلف وزن نصف دينار فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا وذن ميون كثيرك نصف دينارا وذن خرج حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا كل شيء ذري كثير إيمان در قابل باشه دينو لشباري قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية ببرنا برين حديث غير نعم بفنه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما این تصوری چه خداوند هیچ کس یک ذره مثقالی هم ظلم نمیکنه و کسی که حسنه ای را انجام بده بارها و بارها اضافهش میکنه قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من, من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير يكم خير نشوش قال ثم يقول شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ملائكة شفعت كذا الأنبياء شفعت كذا المؤمنين شفعت كذا بقي أرحم الراحمين قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضة قبضة يرمي يقبض قبضة ناسا لم يعمل لله خیرا قط مردمی که یک کار خیر را انجام ندادن درسته استثناء فعل از مخالفین چون باید مؤمن باشه که نجات بده ان الله لا یغفر ان یشرک به میخواد نجات پیدا بکنه لم یعمل لله لله برای خدا هیچ کار خیری چاره گفته برای خودش نجات پیدا بکنه لیکن برای خدا نماز خونده این لغت عربی رو من واضح بکنیم لم يعملوا خيرا لم يعمل لله خيرا قط قط عربی یعنی هرگز و هیچ وقت و هیچ حدیث رسول میخواد میخواد آبدین رد بکنه به خاطر که شما بهش نگید مرجعی به خاطر که روایت از احمد حنبله قد احترقوا حتى صاروا حمرا قال فيؤتى به إلى ماء قال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض دیگه مثل یک یونجه درست مثل یک درخت یک چیزی که یک دانه سبزی که گیر روی گیر آفتاب قرار میگیره سبز میشه و اونی که آفتاب بهش نمیرسه سفید میشه این همینطور اینها یک دونه که سبز میشه اینها هم سبز میشن وارد یک رودی میشن بعد اونها به اون رود زندگی میرسن و خداوند اونها را زنده میکنه قال فیخرجون من اجسادهم مثل اللؤلؤ وفي اعناقهم الخاتم وفي روايه الخواتم عتقاء الله ليش میگن عتقاء هذا صدقان خداوند قال فيقال لهم ادخلوا الجنه فما تمنيت ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه فيقول أهل فيقول أهل أهل أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغفله عمل عملوه ولا خير قدموه به غیر عمل عمل عملو هیچ عملی رو انجام ندادن نه سفر حوالی که در یاد دیگه چی این بله در در ظاهرات الارشاد دو صفحه 751 این که نه مقصد اینه که حادثه رو گفتن نماز نخوندن این استثناء میشه به اون حادثه یعنی آدم دیگه اینقدر مکابرت با حق حدیث یعنی شما میاد بگید ما سلفی هستیم عقیدمون اهل سنت رد بر اشاعری میدید بگید تعویض میکنن به خدا اگر این تعویض نیست که تعویضه اگر این تعویض نیست که تعویض این تعویض لم يعملوا خيرا قط ادخلهم الجنه بغیر عمل عملوا بغیر عمل هیچ عمل لم عمل یا عمل ولا خيرا قدموا خيرا ما انجم نزلنا قال فيقولون ربنا اعطيتنا ولم تعط احدا من العلم قال فيقولون فإن لكم عندي أفضل منه فيقول ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول رضاؤكم رضائي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا بیا تشکیک وارد بکنید در حدش بیا تشکیک وارد بکنید معناش نمیدونم فردا جواب خدا را چی میخوام بدن عدل زیاده رو من بخوام بحث عدله رو ذکر کنم که علامه آلبانی در حکم دار رو میاره عدل زیاده لیکن انشالله چیز جلسات بعدی بحث و بیشتر در بحث جنس عمل باز سبحانك الله الحمد سبحان الله الحمد